ƙaunata littafi na hudu wanda Ruqayya Ahmed mai dalan jama'a ta rubuta a shirin da ya zo kafin wannan mun tsaya ne inda Maryam ta daure ta ce yi hakuri ba haka nake nufi ba sai ya canza maganar da cewa ko zan zo sai ana jibi ko gobe daurin aure insha Allah akwai abubuwan da zan yi a nan biko na su take ba komai Allah ya kai ni yake shi kenan bari na barki dan kan nima ina expecting call daga madam hatta kira ina busy kici ya kashe wayar haka nan ta ji gaban ta na bugawa a ranta ta ce wannan mutumin fadar rainin hankali ne ko Wai wani yake cewa baya son matar shi ta kira shi bata same shi ba ta doka uban ta ku wannan halayya ta hajib tana canza mata kai wato yana nufin kiran matar shi yafi magana da suke muhimmanci ko ita ba shi yasa gaba ɗaya ta ba ta son auren nan saboda ta lura da shi ba karamin ci yake da wannan matar tashi ba barka ta auri wanda yake son yake rawar jiki a kanta amma sun bi sun dage kowa sai Habib Habib dai Habib dai ta san ba karamin jan aiki ne a gaban ta ba haka nan dai ta samu ta lallaba ta shirin bacci tana kwancen ma tunanin dai kenan haka nan dai har ta samu barci ya kwashe ta ana saura hajiyar ɗaurin aurenta tana zaune a tsakar gida ita kaɗai ce don yalwa ta shiga gidan kurera. Ta fara tura wa Maimuna saƙo don tun lokacin da aka sa ranar ɗaurin auren nan take ta tunanin hanyar da za ta faɗa wa 'yan gidansu a baya. Dan ba zai yi aure ba ta faɗa musu ba. Tunda ta san ba za su ji daɗi ba. Shine ta yanke shawarar ta turawa mai mana saƙo, ta san in ta faɗa mata to lallai za ta faɗa wa kowa. A nan kuwa ta tura mata sakon take shaida mata dan Allah shi haƙuri yau saura kwana biyar a ɗaura mata aure. Ta so ta faɗa musu ga wuri to abin ne gaba ɗaya ya zo a wani irin yanayi da fatan za ta faɗa wa kowa na gidan. Tana tura mata ta tura wa Asiyan Isa ma ai kuwa kafin ta ake wayar kiran maimuna ya shigo Ka ɗauka dauka sai kawai sai ta kashe wayar ta san yau idan suka dinga kiranta har sai ta rasa inda za ta sa kanta a nan tsakar gidan yalwa wasu farar da ita Maryam din sai mata sanni da dawowa ita ma ta zauna a kusa da ita tana faɗin Tashi tana ƙofar ummi sai Bello ya shigo da waya ya ce min Habib yana son yin magana da ke. To shine na karɓa bayan mun gaisa yake ce min dama so yake ya shaida miki baya son ki ko sai ko da cokali ne baya bukata. Saboda ana ɗaura aure ba jimawa tafiya za ku. Dan haka bai yarda ki sai ko tsinke ba shi yasa ma ya kira ni ya faɗa min. Maryam kallon yalwa kawai take. tace to yalwa haka kawai zan tare gidan miji babu komai nawa wannan wani irin abu ne haka wai shi wani irin mutum ne haka dan Allah yalwa cikin baci bai tace haka ya ga dama dan gidan shi ne kuma tunda yake baya so to dole a hakura tunda ke yanzu babu dama a faɗa miki sai kin ce ba haka ba ta kau da kanta gefe Maryam ta langwabar da kai kamar za ta kuka sannan ta ce ba haka bane yalwa gani ne kamar zai zama abun gori ai sai ya zama abun gori a waje na a ce na yi aure ban tare da komai gidan mijin ba shi ya mun kin ga kuwa akwai abin la'akari fa kana fa da kishiya yalwa kar ki manta dan juyo kaɗan tana faɗin tun da musulunci ne yace dole sai an yi kayan ɗaki ai sheki maryam in kuma ta maganar mutane ce ashe ba za ki abu ba a rayuwar rayuwarki sannan kuma ya fi kowa sanin kina da kishiyar yace karki komai amma duk abin da kika ga ya yi miki daidai shine yanzu maryam maryam duk cikin ta yayi sanyi ganin ran yalwa ya ɓaci take ki haƙuri yalwa kenan to amma ya kamata a tanadi gara mai yawa ko yalwar ta dan jiyo tana murmushi sannan ta ce yanzu da cikin yi magana babu damuwa gobe in Allah ya kai mu sai mu shirya komai Maryam ta ce yanzu na yi wa Maimuna text ta shaida mata batun ɗaurin aure na na ce kuma ta shaida wa mutanen gidan ma amma ni gaskiya na kasa dagawa kashi ta malai na san zafi ta kira ne har sai na ji babu daɗi yalwa ta ce haka ne to amma yaya za a yi da abin da Allah ya kaddara rayuwar kenan yadda Allah ya tsara maka haka nan za ka yi hakuri da ita karamaci auren ko sa hakura. dan in kina zaune hakan kullun gani kike kamar za ki iya canza ra'ayinki yasa suka kishi hakuri amma yanzu kin ga kowa sai ya hakuri ko Maryam tace haka ne Allah ya sa mu dace Yalwa wata ce amin Wace gari kuwa da safa sai ga gaggar mutanen gidansu Abbas gaba ɗayan su Maryam da ta san sai da ta tsorata dan har da Sulaiman kuma ta yi mamakin ganin shi dan bata tafi ya dawo ba Maryam ka su daga idan ta kai ta kalle su dan ki su a saye yake ta shimfiɗa musu babbar tabarma a nan barar da tsakin sannan ta gaishe su Mami Sarus ne da Sulaiman an turɓaye Maimuna Bara'at ita ma wata fito suka gaisa Mamin ta kalli Maryam wadda har yanzu kanta yana duke sannan ta ce Ƙanwata a ce aure zaki shine baki faɗa mana ba sai a ƙurarren lokaci ita dai Maryam ta kasa cewa komai sai alwace tai magana ta ce kayya abin ne ma ne yazo a ƙurarren lokaci ba haka aka so ba mijin ne ba anan yake ba ya zo hutu ne shine yake so ai ɗaurin auren kafin ya koma shi yasa abin duk babu wani shiri sosai Malin ta ce haka ne ai matar mutum kabarinsa. Yadda Allah ya tsara haka za a yi. Mun ji daɗi kuma muna yi muku fatan alkhairi. Allah ya ba da zaman lafiya. Duk wata fitina da ke ciki kuma Allah ya kare. Gaba ɗaya suka amsa da amini. Ita kan Maryam jin ta yi idanta ya ciko da ƙwalla. Haka kawai sai ta ji tausayin su ya kama ta. yanzu ba sai shi tsammanin ta manta da dan uwansu za ta yi aurenta wanda su ba za su taba gane abin da ke cikin zuciyarta ba Mamin ta ci gaba da faɗin auren ai yana da kyau kuma shi ne rufin asiri ya fi zama hakan tunda zaman ba sai yi ba sahabiyar mu duk suna gaida ke sun ce ai miki murna Allah ya bada zaman lafiya Maryam ta kasa amsawa sai yalwace take faɗin mun gode mun gode Allah ya farku zumunci. An tura ta ce ina fata baki ya damu ba za mu dinga zumunci ko Shin hawaye Maryam din take faɗin insha Allah Yalwa ta ce zumunci kan ayya kullu har abada tun daga nan husna Mami ta ce su ma da sassafe muka yi waya da su har na faɗawa wa Hussein ɗin kuwa Na ce maman ku za yi aure shi ya ce ba a faɗa musu da wuri ba ai da sun turo husnan ta zo ko sati biyu ta yi inda suna hutu ne amma ya ce insha Allah za su zo wani hutun tun da yanzu lokaci ya ƙure yalwa ta ce Allah sarki babu komai Allah ya kai ni. shi dai Sulaiman tun da suka shigo bai ce komai ba daga ganin sa kasan yana cikin damuwa ya kasa yin magana mana ta kalli Maryam ta ce an kina wane ne angon ne baki faɗa mana ba ko a garin yake Maryam ta kasa cewa komai sai ma kanta da ta tusa a cikin da tana kuka Maji Sharat ta ce ina jin kunya take ji ba za ta faɗa mana ba Ilwa ta ce sunansa Habibu kuma ɗan nan garin ne sai dai iyayensa suna zaune ne a Abuja shi kuma ban san sunan kasar da yake ta sama ba Mami ta ce ko dai shi ne wanda ya fara neman ta kafin marigayi har aka dan samu matsala. Yalwa ta ce shi fa an taɓa da mamin suka ce ayya lallai yayi alƙawari. Allah ya bada zaman lafiya. Mami ta ce to amin mu za mu tafi sai ranar ɗaurin aure in Allah ya yarda za mu zo. Yalwa ta ce an ya bar zumunci ma da lamun gode suka miƙe gaba ɗaya bara'atu da maimunan suka saka maryam a tsakiya suna su tsokanarta suka ce su ma za su zo ranar ɗaurin auren Hassana tambayar su Aisha suka ce mata wai ƙaramin ciki ne da ita yake wahalar da ita amma ita ma ta ce za ta zo in za mu dawo ta ce a kai da ita har zaure ta raka su bayan sun fita shi kuma Sulaiman din fita yayin ya ya tsaya sakam ta kasa hada ido da shi Jitar yana faɗin ina miki fatan alkhairi sai yanzu na ji zuciya ta ta min sanyi dan na san Hajib shi ne wanda ya fi cancanta ki aura dan ni ma ba zan manta gugurmayar da aka sha da shi akan ki ba a lokacin da za a yi auren ki da marigayi ina kuma fatan abin da ya faru a tsakanin mu za ki tona rami ki binne tamkar ba ai ba mu ci gaba da zumunci sannan ni ma sha Allah na ku aure mai sauraro a nan za mu dakata a cikin namu na yau